65. Ögdilmiş, odgurmishqa ziyofatga berish qoidasini aytidi. Ögdilmiş javob berib shundoq dedi: "Ey qarindosh, bu mu aytishga tegishlik ishladir. Taklif qilinadigan kishilar har xildir. Ziyofat mu har xil bo'ladi. Bulardan biri nikoh ziyofatidir. Yana biri o'g'il tug'ilsa sünnet sunnat ziyofatidir. Ba'zida do'st birodar al og'inilar chaqiriladi cho'ng kichik qavm qarindoshlar taklif qilinadi yoki o'lim nomiga atalgan hozir eshi beriladi yoki nom atoqqa ega bo'lganda ziyofat beriladi osh suv beriladigan ziyofatning қайсысы bo'lmasin uningga беріш bormaslikni ойлаш керек. Дос, yo'ldosh яр birodarlarning ziyofati боп qolsa беріп ishlariga qarshi беріш керек. ziyofatda болып, yot kishilarga qarishish керек. ziyofat taomlari yetarlikmi ozmi buni aytib turish kerak yaqin qo'shnisangiz ziyofat bersa yoki xudoyi do'stlar seni taklif qilsa ularning ziyofatiga albatta bog'in ko'nglini aya ularni xushal qil sanmi xushal bo'l ay yigit agar sanga atab atay ziyofat bersa undoq ziyofatga darhol bog'in taomini yeb rozi qil agar buningdan boshqa ziyofatlar bo'lib qolsa uningga bormagan yaxshi ko'ngil ranjib qoladi o'ltirib turish yerim yotib bo'ladi ko'ngil yomon bo'ladi ay esilzoda yo masla urishib janjal chiqiradi yegan eshing singmaydi diling ranjiydi faqat bir to'yg'idek taom yeyish uchun o'zingni zo'm zo e'tiborsiz qilma nafsini tiyib gelig'i hokim bo'g'icha kishi nima deydi angla gelinga diqqat qil past odam bo'lib qolma gelin uchun insonga qul bo'lma qadr qimmatli kishilarning nafsini bosmay yar bilan tang bo'g'inini ko'p ko'rdim aldi yuksalgan ko'p kishilarni ko'rdimki gelg'a asir bo'lib tuproqqa milandi nurg'un baylani ko'rdimki gelg'a qul bo'lib oxiri xonavayron bo'ldi kambag'allashdi ay nafsi ulug' geling'a qul bo'lma galg'u qul bo'lsa qutulg'uli bo'lmaydi har qandoq bir ziyofatga boradigan bo'lsang adab bilan taom yegin buni o'rgan adab qoidini bilmaydigan aqlsiz kishi adab qoidali kishini ko'rsa ong tong qoladi sandin cho'nglar taomga qo'l sung'andilar ondin sen qo'l uzat odat shu buni bil o'ng qo'ling bilan yegin xudo nomini ayt taom barkatlik bo'ladi sanmi boy bo'lasan kishilarning udulidagi tomoqqa qo'l takkizma o'z udulingda nima bo'lsa shuni elib yegin dasturxonda pichoq chiqirib so'ngak g'ajilama bek oshko'zlik qilma suzilib sipoyimi o'ltirma qanchalik to'q bo'lgandimu kelgan ашны yeyish керек. ey qarindosh tomoqni odamlarga qarab yegin yemakni ilib tishlab ushshoq chayna issiq oshni og'zing bilan puvlima tomoq yeganda dasturxondagi oshni oldinga tortma kishilarning payzini qochirmag'in harakatingga diqqat qil Bularning hammasi qoidasizlikdir, qoida bo'yicha yur. Qoidasiz kishilar kishilarning tövinidir. Tartib qoidlik kishi yaxshi aytgan edi. Qoida bilgan odam to'rga erishadi. Hamma narsaning tartib qoidasi bor. Qoida bo'yicha ish qilsa, kishining yuzi yo'riq bo'ladi. tartib qoidini bilmaydigan qiliqsiz kishi kishilarga aralashsa ishi yurishmaydi qo'lingni so'zib tomoqni lazzatlikkan deb yegin bunda qiliqingni ko'rgan uy egisi so'yinsin birov amgak qilib sanga osh tayyorlasa amgikini zoyi qilib uni bearam qilma qarig'ina dili sagak odam to'g'ri aytgan diqqat qilsang uning so'zi rangmurang va ma'nilikdir odamlarning ko'ngli nozuk u bir aynakka o'xshaydi bak ehtiyot qil uni qo'zg'ima sunib ketmasin kishining ko'ngli qolsa o'zir ketadi yiqinliq yiroqlashidu foyda uziludi yiqinliqni xohlasang ko'ngilni aya ko'ngil sunsa yiqinliqni tugaydi voz kechsan tamoqni foyda qilg'idakli yegin ko'p yemagin aqlli qadrdon kishi manga mundoq degan edi ko'p yeguchilarning tomiqi dard bo'ladi tomiqi dard bo'lgan kishi doim kasalchan bo'ladi kesal goldin kiradu gelingni saqla yemak ichmakni azm qilarliq darajada oz yegin kasalga giribdor bo'lsa kishi darhol zaiflashidi uni davolamasa o'lim yugrab keladi tiv hakim bak yaxshi aytgan hekimning so'zini yomondaydigan kim bor kesallik o'limning dastlabki xabarchisidir kishi kesal bo'ldimi demak o'lim yenidi bo'ladi kesal balo va javra jafodir o'lim vasvasasidir o'limda lazzat yo'q uning bo'lmag'ini yaxshi manman degan odam bolasi issiq sovuqni bilishi ajrita olish kerak mizajni bilib ondan loyiqini yiyiş kerak mizajga yarashmaydiganni yemay qo'yish kerak issiqing ochsa darhol sovuqliq yegin Soğukluk eshib ketsa issiqlik qil yigit yeshidi bo'lsang ta'sil bahor bo'lsa soğukluk qil qeningni ravon qiladi yeshing qirqqa yetib kuz vaqti bo'lsa issiqlik narsalar bilan tovingni tuzat yeshing oltmish bo'lib qish vaqti bo'lsa issiqlik bilan shug'ullangin sovuqlikni hamro qilma mizojing qurg'oqlashib sovuqing oshgan bo'lsa issiq va ho'l narsalarni hozirla u ikkisi uni to'sadi ho'l sovuqliq eshib sana ziyon keltursa uni issiq quruq narsalar bilan yondir mizojing sovuq bo'lsa issiqlikni kuchaytgin issiq bo'lsa sovuq narsalarni yeb ichib tur agar mizojing bir xil mo'tidil bo'lsa issiqlik bilan sovuqlikni aralashtirib iste'mol qil mizojingni ana shu usulda to'g'ri bayqig'in hayoting eson va xotirjam o'tadi teviblar nima deydi ularning so'zini angla buning ma'nisini tushunib yasha man sening mizojingni izohlab beray bu qizil seriq oq yoki qora bo'ladi bularning biri yana biriga dushman dushman dushmanga yaqinlashsa dushman ayriladi mezajni mo'tidil tutish uchun kishi aqlli bo'lishi kerak mezajga nima loyiq kelsa shuni yeyish kerak odamni hayvondan ayiriydigan farq shuki mezajga yarasha yeyish kerak ey o'g'il mo'ysipit oqsoqollar nima deydi angla buni tushunib ongli qilibqanma kishi qirq yil yashab o'z mizojini bilmasa nima desa desin o tamamen hayvandır. sinab görüp bilim o'rganmagan kishini odam qatorida sanashga bo'lmaydi ay muloyim beshidan ko'p ish kechirib yurish turishini tuzatmasa hayvan kishini doğru söz to'g'ri so'zlagan Devre devre davralloni keçip kişi dano bo'lmasa Onu adam deb atamay hayvan deyish kerak qarab boqsa teviblar yaxshi aytgan kishi tomoqni qancha oz yesa shuncha sog'lom va xushol yashaydi esallikni tilasang kesalsiz bo'l oz nomliq dorini yegin saq yashig'in ay bagzoda halovati uzun xotirjamlikni tilasang til nomliq go'shtni yegin saq yasha ay zot